agurak entzulei ere. Ez ditugu antzibear zidian hilak izan diren ama iru mila bederen pertsona zibilak azken hilabeteetan. Ez presio izi Amnesti internazionalek da egiten du Rusiari bereziti salaritzan azkenean hilketa eta tortura horiek debiliten du ere Bashar al-Assad eta bere laguntzaileen kasua nazioarteko justizia auzitegiak joia desan. Delako uh, eh, frantzesez da um, CPI Kur Penal Internacional hori. Ara, hori dut, xarrera eh, uh, gisa, beste naz, alere bigainagusi ditugu gaur, Uh, lehena Amnesty Internationale kaleratu duen urteko txostena, 2000 eta amabikoa, uh, eh, duela mm, bihazte, eh, behitzen, behinan uh, eh, joan den uh, urteko gertakariak dira, beraz. 2000 amekan gertatu direnak, izah eskubiden egoera mundu zabalean, beraz, 2000 eta ameka urtean. Bigarren gaia izanen da, ipar Euskal Herrian haute eh, Amnistia Internazionalen eh, taldeek prentsa agilia ateratu dutena joan den astean. Ara, beraz hasiko gira amnestiren eh, bimilata amabiko txostena hortaz. Alde positibo, ba, orokorkiz, eta ez ditut bestanda, egun eh, lauro goi erri alde aipatuko, kausituko duzue hori internet uh, webgunean, amnestinen web, webgunean. Beraz, alde positibo bat ikusten du amnesti internazionalek bimilata ameka urte urtan. Manifestaldi, eraldoiak bildu direla urtean zehar, kasik mundu osoan, galdera betin. Eta galdera horiek diren derazia egiazkoa, justizia, askatasuna. Mosku hilitik New Yorkerat, Dakar eta Kampala, Afrikan, Rab, uh, eh, Kairo, eh, horiek uh, ipar Afrikan, eta biztanda eh, ere uh, bereziki ipar Afrika hortan eta erdi eki aldean, nien horrian delakoan, frantzisez. Beinan ere, Phnom Penh, Tokio eta abar meziren arabera, lauro goita ameka errealdeetan izan diola manifestaldiak. Gero, giza eskubiden urraketak, da hori zen alde positiboa, eh, ara, populuen, jenden, eh, jazartze hori, eh, estanda bakke moduetan, giza eskubiden urraketak soin izan ote da. Eh, Amnistia Internacionalen arabera, errepresio indarrak baliotu dituzte, asko herrialdeetan gobernamenduek eta biztanda diktadurek. Horroki, sortzie eh, un bat zil izan direla erriktan, egiptan, e un bat beder unixian, Libyan sortzimi bederen, biztanda neokez du um, kopuru zuzenik, biztanda. Gero, iritzi, ba, ziria diadanik aipatu dugu, emal uruski. Iritzi edo opinione askatasuna mugatua izan dela. Interneten ere, biztan da e, kalietan, behin ere interneten. E, gaitzeko kontrola egiten dute orai asko errealetan, iranen, sirian, e, txinan, eta jendea preso emaiten delako blog horietan gobernamendua salda, salaturik tortura, eunta bat errealdeetan. Eta, dakizu mesela, Europan nora ino Espainia ere eh, salatua da mestiren eh, txosten hortan, irakurtzen aduzue. Maiz, manifestalien ondotik izan direla tortura horiek. Edo, manifestalien haintzinetik ere, dienden uh, eh, lotxatzeko bezala, eh, beldura sogarazteko beste um, giza eskubiden uraketak armen komerzio mundala, mundiala barkatu ez mugatuaren ondorio txarrak. Zenta armen uh, uh, nola erran, nola, oin, zoin, oin ereski eh, e, edo xantzeak diktadurak laguntzen ditu, hau soldaduak erabiltzen dira. Ola, ereski, giza eskubiden urraketak erretxago ere armei esker. Amnesti internazionalek salatzen du ere, mestalde, mm, giza eskubide horien uh, uraketer buruz, salatzen du nazioarteko gobernantza edo gobernamondua, gobernantza internazional deitzen du frantzesez, eta hori salatzen du eh, delako nazioarteko gobernamendua, ez da gobernamendurin, goberna modua bederen nazio hartuen, eh, nazio batuen eh, bitartez, bere haulezien eta utxen gatik. Emeiten ditu etxemploak, Sri Lankako krisisa, eh, Libian, Sirian, eh, eta Securitate Kontseiluko delako Konseil de Sécurité hortan diren bost herrialde nagusiek delako membre permanent, hein, euh, ilankorak dira, euh, bost herrialde nagusiek, Rusia, Txina, euh, euh, Estado Batuak, Ingleterra, eta Frantzia dira. Eta armen saltzaile handienak direla bost herrialde nagusi horiek. Eh, komerzio, armen komerzioaren egunetarik berrogoi, uh, eh, laurogoita amar bakatu, laurogoita amar um, bost errealde horietan esku direna. Orduan, Amnesti Internacionalen galderak, euler erretxak dira, jadanik aipatu nuen, hori aspaldiko galdera, beteren uh, eh, amar urtez egina, ustailean nazio batuek landu behar dute, hitz armen baitezpadako baten testua, armen komertzioa mugatzeko. Hori aipatu nuen joan den hilabetean, eta beti hori um, aipatzen du, eh, delako um, txosten hortan amestik, eta kartak igortzen ditugu, frantziako... Um, atzeria zeren ministroari, memento hontan eta jadanik aipatu nuen beraz hori, eta ere amestik badu beste galdera bat delako uh, eh, droa de veto de eh, delakoa, eta kit nola egiten den, uh, uh, juridiko hiek zailak delako veto beraz oposizio hori, dute memento eh, Rusiak eta Txinak eh, baliatzen eh, Sirian ez eh, deus la Eh. Ara, eraz hori ai, eh, aldatu behar dela, droaz eto hori, zenta oposizio hori ez litakeela posible behar euh non les est-ce que vous dites un paquet que euh souverain voilà voilà euh la Ligue bat behar. voilà Hala, hori nuen eh, lehen, lehen beraz gaia, eh? txusten eh, hori, uh, eh, binen animaleko liburu bat da, binen irakurtzen ahalitu zuen, eh, espainiaz edo frantziaz ere badira asko, etitut eh, denak, xe denak emeiten ahal, binen gauzik duko ditu zuen. Eta badira, hein, salatuak, eh, eh, kasuak, eta espainian eta frantzian. Bigarren gaia beraz, izan euskal herrian, a eh, frantzia osoa mezela, dira hautezkundeak, deputatuen eh, hautatzeko, bedaz, eta inaren amarrean eta elduden igarnean, amazazpian. Eta frantzia osoa mezela, igorri ditugu, guk e, eh, amnesti hiru taldeek, izan euskal herrian. Amar puntu dituen e, testo bat, giza eskubiten obeki errespetatzeko frantzian, eta deputatu gaiek,

baimena itzuli dakute, e, euh, idatziz, beraz, eta horien euh, um, izenak uh, maiten ditut, zenta Amnesti Internationalek euh, badu, uh, bo, batean, emanen ditu denak, frantzia osoan izenpetu dutenak. Beraz, maiten ditut, be, ukan ditugun, uh, ara, um, ukan ditugun, uh, deborantzea, koletkat de Euh, Alderdi et quoi, Pélio entxa, Encha et Philippe Philippe euh, um, berden et quoi, Laurent Ardouin et bai, Jean Lassalle, Modem quoi, Bernadette Lavigne, Front de Gauche quoi, Anita et et Achebaï. François Maitia, eh, alderdi sozialistikoa. Zenta badira hiru bat izu hiru eh, eh, hiru erri aldepinen, zirkonskripzion delakoak. Hortakoz dira um, asko. Eh? Ara, horiek ditugu ukanak beraz paperez. Ez du eran nahi, ez dutela orai, no igorriko, benen biskat beranduak dira orai. Eh? beraz, eskertzen ditugu denak, eta biztanda ez da... Euh, Euh, bon, agertze hori, euh, euh, hori, ez da bat ere, euh, bo, nola boska kontseilua emaiteko. Hori, eh, Amnesti Internazionalek ez du behin ere horakurik egiten. Baina, diakiteko, edo diakinerazteko, bederen, eh, isa eskubideen respetatzeak eh, garantzitasuna duenez deputatu gaientzat. Hala, hola, hola, uh, bostatu haintzin uh, jendek jakiten euh, uh, alute, uh, puntu hortan, uh, ez ditu denak aipatzen alba dira asko, asko gauza, uh, emazten, uh, ara, emazten uh, kontrako erazuak, uh, obeki, obeki... Euh, nola tratatzeko, eta uh, olako asko, eh, uh, asiloaz, baina nire rom delako eta zede, uh, eta mm, horien eh, dretxo zibiletaz, eh, eta amarpondu beraz dira, eh, irakurtzen alduzu ez den edizaz, eh, gure webgunean. Hara, beraz ez da, eh, nola boska, eh, konzeilua, baina, hara, bakarrik jenden argit, mm, argitzeko, eh, espirituen argitzeko alabainan maiz galderak ditugu gero deputatuei, beren lanean direlarik, legeen eta giza eskubideen arteko arazuen inguruan. Ala nula, aurten, asiloaren inguruan, eta tratu txarretaz uh, poliziaren eskutan, eh, bi etxempo emeteko. Eta mince ou là tout paquetage tout bon des patates et puis et donc ça une allergie quoi que je me rappelle pour l'icoque est-ce que c'était datienet ouri hein goûte l'anarene euh tout noter hairen 2000 eta amabi urteko txosten horoko beraz. Eta ere ekintzak, deiak, armetaz eta beste asko eh, grinetaz ere, webgunean, hiru doble, eh, UBA, amnestiyikin.fr edo.es espainian. Galdekin eh, ipar euskal herrian kaleratu dugun uh, eh, prentsagili hori, eh, aipatu dutana, ekainaren bostean eh, ateratua dugu, ez du aspaldi, hauteskundei buruz. Hala, gero arte eta mil esker, zuri mitel eta entzulei ere.